spasimo vreme ono. Moljaše Isusa jedan od fariseja da bi obedovao u njega. I ušavši u kuću farisejevu, sede za trpezu i gle žena u gradu koja beše grešnica, doznavši da je Isus za trpezom u kući farisejevoj, donese miris u sudu od alavastra i stavši pozadi kod nogu njegovih plakaše i stade kvasiti noge njegove suzama i kosom glave svoje otiraše i celivaše noge njegove i mazaše mirisom. A kad vide farisej koji ga je pozvao, reče u sebi da je on prorok, znao bi ko je i kakva ga se žena dotiče, jer je grešnica. I odgovarajući reče mu Isus, Simone, imam ti nešto kazati, a on reče, učitelju, kaži. A Isus reče, dvojica bejaku dužni jednome poveriocu, jedan beše dužan 500 dinara, a drugi 50. a kad oni ne ima doše da mu vrate, pokloni obojici. Kaži, koji će ga od njih dvojice većma ljubiti? A Simon odgovarajući reče, mislim onaj kome više pokloni. A on mu reče, pravo si sudio. I okrenuvši se ženi, reče Simonu, vidiš li ovu ženu? uđog ti u kuću, ni vode mi na noge nisi dao, a ona mi suzama obli noge i kosom glave svoje obrisa. Celiva mi nisi dao, a ona otkako uđe ne presta celivati mi noge. Uljem nisi pomazao glavu moju, a ona mirisom pomaza mi noge. Zato ti kažem, opraštaju joj se gresi mnogi, jer je veliku ljubav imala, a kome se malo oprašta, malu ljubav ima reče, opraštaju ti se gresi. I stadoše u sebi govoriti oni što seđahu s njim za trpezom. Ko je ovaj što i grehe oprašta? A ženi reče, vera tvoja spasla te je, idi u miru. Reče gospod svojim učenicima, pazite, dignuće ljudi na vas ruke svoje i goniće vas i predavati u sinagoge i tamnice, vodit će vas pred careve i namesnike zbog imena mojega, a to će vam se dogoditi za svedočanstvo. Stavite dakle u srca svoja, da ne smišljate unapred kako ćete odgovarati, jer ja ću vam dati rečitost i mudrost kojoj se neće moći suprotstaviti ili odgovoriti svi vaši protivnici, a predavat vas i roditelji, i braća, i rođaci, i prijatelji, i pobiće neke od vas, i svi će vas omrznuti zbog imena moga ni dlaka s glave vaše neće propasti trpljenjem svojim. Spasavajte duše svoje. Evo, braći i sestre, današnji dan pred nas stavlja ženu grešnicu. Priču koja je toliko duboka, bogata i sadržajna, da i na njoj samom, na njoj samoj možemo graditi svoje spasenje. Priču koja pokazuje dubinu ljudskog pada pre susreta sa Hristom, koja pokazuje uzvišenost, širinu ljubavi Božje, koja pokazuje preobražaj čoveka i njegovo usličnjavanje svome tvorcu. Tako čusmo prokimenu, tvore i angeli svoja duhi i slugi svoja plamen ognjeni. Zaista, i anđele koji jesu najsavršenije sluge Božje od sviju stvorenja, ali i sve ostale služitelje svoje, nas ljude kao njegova najdraža stvorenja zbog kojih je i sišao na zemlju, uzeo ovo propadljivo materijalno telo, postradao sam, sin Božiji, da bi upravo nas spasao. I zaista slugama svojim, sluge svojom zaista čini plamenom ognjenim, plamenom u veri, plamenom u ljubavi, plamenom pokajanju. Žena u gradu beše grešnica, I zaista, pre susreta sa Hristom, sa Bogom živim, sa tim ognjem, plamenom od koga i mi svi plamen dobijamo, jer bez njega samo smo pepeo, samo sujeta i samo, kako reče našava Justin, radionica đavolja. Tamo gde se kuje gre, gde se kuje smrt. I zaista, ova žena beše grešnica, a greh, svaki greh polako razvraća ljudsku prirodu, sve više je gura ka ništavilu, sve više je gura ka onome koji je prvi otpao od Boga svojim prvonačalnim grehom, ka đavolu. I već, osjetivši na sebi svu tu dubinu greha, osjetivši koliko je ona nesnosna, i pored svih slasti kratkotrajnih koje greh nudi, osjetivši i shvativši tu dubinu propasti u koju on vodi, ona osjeti dušom da ne može više tako. A ko može grehe opraštati do jedinoga Boga? Sa velikom verom, jer da, ovde se ne piše, ali možemo pretpostaviti da je greh doveo i do ivice očajanja i možda je malo falilo da padnu u dubinu beznađa, ali preodolevši to i pripavši ka Bogu, uz obilne suze poče kvasiti noge njegove i ništa mu ne rekavši, samo ponirući u dubinu svoje grehovnosti, Ona svu tu grehovnost kroz suze izli na noge gospoda svoga. I zaista priroda njena preobrazi se trenutku i ona od grešnice postade pravednija i Bogu milija od svih onih koji behu tu za trpezom. A ti ostali, ne shvatajući tu dubinu ljudskoga pada koju se sami nalaze, ne shvatajući potrebu za spasiteljem, potrebu za isceliteljem i uopšte ne razumevajući šta se tu dešava, jer videći samo grehe njene, a pokajanje ne biše sposobni da svate, oni se čudiše i čak počeše da preziru i samoga gospoda, da on ne zna kolika je ona grešnica. I zaista, i mi možemo sebe preuporediti sa Simonom, farisejem, nosovom ženom, jer i mi smo mnogo puta skloni da grehe braće svoje osudimo, opšte se ne trudeći da ponremo u njihovu muku, njihovu težinu, da probamo da sagledamo kolike su njihovi trudovi da se iz tih grehova izvuku, Mi vidimo sebe kao čiste i bliske Bogu, a tuđi greh nam je mrzak. I ne samo da nam je greh mrzak, to bi bilo i opravdano, već sam onaj koji je porobljen tim grehom i koji se trza dušom da iz njega izađe, a i on sam nam postaje mrzak. A gospod poznajući misli njegove, znajući dušu svakoga čoveka i znajući da direktno razobličavanje ne bi imalo udela na tu dušu obuzetu gordošću, on ispriča jednu priču, budući da je kroz priču ljudska duša sposobnija da shvati I zaista Simon je shvatio i dao dobar odgovor da će više voleti svoga oprostioca, onaj kome je ovaj više oprostio. I onda gospod reče, zaključku da onaj kome se mnogo koji ima veliku ljubav njemu se i oprašta mnogo i upravo radi toga ogromnog oproštaja ljudska duša dolazi u izbezumljenje od radosti, od udivljenja, spoznavši u stvari koliko je veliki i dobar Bog Jer preno što poznamo svu svoju prljavštinu, svoje svoje ništavilo, preno što takvi izađemo pred gospoda i dobijemo oproštaj, mi zaista ne možemo shvatiti ljubav Božju. Možemo mi stalno pričati o ljubavi i to da gospod nas voli, da mi volimo njega, ali dok ne dođemo dotle, do tih situacija koje menjaju dubinu našeg bića, koji nas zaista prinose gospodu ovako prljave, ali pošto bivamo očišćeni milošću Božjom, prinosi nas kao najčistiji dar, kao najmiliju žrtvu. I zaista, Reče je gospod, vera tvoja spasla te je. Zaista je ova žena imala veru i pored svih tih grehova koji bi mnogi od nas sigurno bacili očajanje i odbili nas daleko na drugu stranu, ona je uspjela da pobedi sebe, ponre usmirenje i da postane zaista istinska hrišćanka, služiteljka Božja. I zaista i mi trudimo se da ih podražavamo, da kako čusmo pre nekoliko dana, možda ne izvorno pravoslavno, ali da kako pravoslavno, da talasi Kod talasa ono što najviše fascinira jeste to upravo da oni svaki put kad padnu u dubinu morsku ponovo se dižu dobijajući novu snagu i protežu ka nebu pružujući ruke ka gospodu. Tako i mi iako stalno padamo, da stalno ustajemo i taj svaki pad da u stvari bude ne pad u dubinu očajanja, već pad u dubinu smirenja i spoznavanja svoje nemoći. I sa takvim stanjem da ponovo ustajemo i idemo ka našem svemilostivom gospodu, iz dubine smirenja u kojoj nas neće moći pomutiti nikakva nevolja i nikakvo zlo ovoga sveta. Kao što nije pomutilo ni ova dva svetitelja koja danas praznujemo, Sergija i Vaka, nije ih moglo pomutiti ništa, nikakvo zlo, nikakva muka ni pretnja, a zaista nam oni pružaju veliku pouku o tome koliko je prijateljstvo sa Bogom veliko, koliko je prijateljstvo sa svetom ništavno, prevrtljivo, koliko je prazno i truležno. Jer zaista oni behu prijatelji samoga cara Maksimina i kaže se da ih je i voleo i poštovao. Ali kada je saznao da oni Hristu služe i da njega pre smatraju za cara i gospoda njihovog nego njega, zemaljskoga cara, njemu bilo pravo. I od prijatelja on se vrlo brzo pretvori u neprijatelja i velikog krvnika, pa i samog uzročnika njihove smrti, ali i njihovog proslavljenja. Pa da se slava Božja još više pokaže onih posla kod jednog eparka, da ih on muči, a tog eparka su upravo oni urgirali kod cara da dođe na to mesto. A on se zaista ne smilova, jer mu draža beše slava zemaljska od slave Božje, i one koji su bili zaslužni za sve što je stekao u životu, on ih upravo predade surovim mukama, pa najpre vaka na surovi način mučaše i udaraše i kada je on ispustio dušu, onda Sergiju obuše gvozdene cipele pune eksera i vodiše ga na dalek put da bi kroz velike muke, ali i uz veliku blagodarnost i on predstavio se svome gospodu. I zaista kako smo i pročitali sad u evanđelju, to se sve desilo za svedočanstvo. Svedočanstvo kome? Upravo svedočanstvo nama i svima ljudima, nama slabima, koji da nemamo ta svedočanstva, vrlo brzo bismo ponrli u dubinu greha ovoga sveta, stopili se sa njim, postali deo njega. Ali imajući ove primere, imamo jasnu nadu, imamo i jasan cilj i znamo da će nakon svih muka koje pretrpimo, ako ih samo s blagodarnošću i uzdanjem u Boga pretrpimo, doći blagodat Božja srca naša i da ćemo zaista sve to odbaciti kao paučinu pokidati i, i mi stići tamo gde i oni. Naravno, do tada je put dalek, I mi smo svesni da još možda ni na početku nismo. Pregledajući u sebi ove fariseje, što nam i treba poslužiti kao povod da ukorimo sebe i da prezremo sebe, da pripadnemo gospodu i da stanemo na pravi put i da sledimo gospoda prolazeći kroz svo ludilo ovoga sveta, ako samo steknemo smirenje, ništa od toga nas se neće dotaći. I sve te ponude koje zaista izgledaju primamljivo i koje čoveka mogu da zagolicaju i da zapitaju da nije to možda dobro, ništa nas od toga neće dotaći, jer ćemo imati blagodat Božju koja je neuporedivo bolja od svega onoga što svet može da nam ponudi. I zaista imajući nju, mnogi su sveti pretrpeli i svoj put završili. Mnogi danas trpe, mnogi danas bivaju mučeni, proganjani, izgnani, Mnogi danas zbog svoje vere moraju da napuste svoje porodice, svoje zemlje, da se presele negde daleko, ali to jeste stvar slobode, stvar izbora. Hoćeš li Hrista ili ceo svet? Tako i nama Gospod neka bi dao snage i rasuđivanja da i mi napravimo dobar izbor te da krenemo za gospodom i sledimo ga i završivši svoj put, da se preselimo tamo gde su svi sveti, tamo gde se večno slavi ime našega Boga, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amen.